uzode uzo de komunikiloj laŭ Tridec Tridekjarulo, compare al kvindekjarulo, pasigas plida tempo en interreto, la saman tempon ce televido kaj mal da tempo će radio. Lau esploroj en jardu miluloj, homoj naskitaj inter la jaroj 1986 kai mil naucent naudek quin spectas televidon, radion, kai tototopagiaron quin como du horoin tage. La mesa generatio nascigiaroi mil naucent sesdec quin gis mil naucent ocdec quin ses como quin horoin La differenzo resultas el mal pli granda interesse de geunuloi pri radio. Tion ne egaligas ec pli longa restado en interreto. La mondo, kiu ne nikonis, mal aperas. Tio validas ec en la mondo de comuniciloi. La fino de la papera gazetaro estas prognozata iam de longe, cae considero i differenzas precipe en tio, ciam tiu momento al ciam novajoi, commentoi, analizoi definitive transxobigios en interreton, cae ceni en nian poxon dank al compufonoi, cae iliai posteuloi. Por multai homoi tio estas realajo pli grandan vivo povon spertuloi attribuas al periodajoi. Tiu colora caiero, cium vi nun momente eble tenas en viei manoi, tamen estas parto de heima mastrumajo. Iom tiom ci estas, pezzo de meblo. Periodajoi estas prunteblai, ili conservigas, iliain kajer kovrilo in nere memoras. Antau videble long temper estos nesquebla la positio de televido. Datumoi montras, che la mesa generatio, cae iardumeluloi facte similas unui al aliai, laula tempo passigata antau televid ecrano. Fali en divanon cae gapi en keston, estas bonvena formo de riposado. Precipe, se la homo havas postuleman laboron, cae se la familio, kiu attendas lin heime, ne permessas al li ripose pasigi tempon kun amicoi au amicinoi, ciam la concerna homo ec desirus tion. Pro tio, che riposo signifas precipe dum citiu mult occupigia tempo Cefe povi por momento malšalti, restas čatata la televido en tradicija formo, do sekvo de programoj kunmetita tempo tempoplano de konkreta stazio. Serci aktive iun programon en interreta ofertado tamen causas penon. En ombro de considero pri estonteco de komunikiloj restas la radio. Gia pozicio ne certas, eć se en kelkaj agatkampoj de nia vivo gi daure persistas, ĉefe en auto, ankaŭ en multaj publikaj spacoj, ekzemple ĉe frizisto. La pozicion de radio malfortigas precipe malgranda intereso de pli junaj pri pensoi pri la estontezzo de unuopai comunikiloi, eble ocasos tiam, se oni conservos la modon de ilia finanzado, do per enspezoi el reclamo. Sed ili rapide sciovigias al interreto, cae la tradiziai comunikiloi devas segvi ilin tien. do povoz esti ŝanĝita.